Шковіч пісаў дакументальную аповесць пра падполле. Але белая пляма група інфекцыйнай бальніцы моцна перашкаджала завяршэнню работы. Уласна кажучы, не было ніякай белай плямы. Пра гэтую групу ён ведаў цяпер больш, чым пра любую другую аднаго толькі не разумеў. Навошта гестапа спатрэбілася такая правакацыя савічам. Этого не разумелі многія, выказвалі сумненні. Яны злавалі кірылу, жыве яшчэ недавер да людзей. Хіба жывыя людзі, сухадол, зося, не самыя лепшыя дакументы. Праўда, ніхто, акрамя хіба гука на ірагойшы, так адкрыта не паказваў, што не верыць іх расказам. Аднак недзе паміж радкамі выказванняў самых аб'ектыўных і шчырых людзей Шковіч чытаў усё-такі зося дачка, сухадол, нейкая лекарка, Да таго ж не такая ўжо актыўная падпольшчыца старая жанчына, якая з-за склерозу і даўнасці могла шмат што наблытаць. Урэшце сам даследчык зразумеў, што не хапае яму той нітачкі, знайшоўшы якую можна разблытаць увесь клубок. Тут трэба было або шукаць гэтых кончыкаў ніткі або секчы гордзею ў вузел. Ён шукаў настойліва, упарта, ездзіў у цэнтральны партызанскі архіў, доўга сядзеў там, выкарыстаўшы свой адпачынак, шукаў падпольшчыкаў. Ох, каб яму далі магчымасць апублікаваць артыкул тады людзі безумоўна прыйшлі б самі тарасова абяцавалі ўсё чамусьці адцягваў шыкович у адным памыляўся яму здавалася што ўсёй гэтай справай па-сапраўднаму займаецца адзін ён ды яшчэ яраш і ўсё ён не думаў што под полем займаюцца многія людзі на па розных лініях у розных аспектах. Яго пошукі, магчыма, толькі з'явіліся тым каталізатарам, які паскорыў рэакцыю. Неўзабаве ён зразумеў гэта. У лістападзе ўжо калі за акном лёталі белыя мухі, позвоніў сербановскі. Кірыла даўно, не бачыўся з капітанам і ўжо амаль страціў надзею, што той можа нечым памагчы яму. Сербанаўскі прасіў зайсці да яго заўтра. А сёння нельга, з нецярплівасцю спытаў Шкоіч, не заўтра в 11. Капітан за гэты час зрабіўся маёрам, вырас, але здавалася яшчэ больш схудзеў. Глыбей запалі вочы, і як бы побольшалі вушы. Адтапырыліся наперад, быццам чалавек насцярожана слухоўваўся падманную цішыню. Вітаючыся Шковіч адчуў мазалі на яго далоні успомніў пра хворую жонку і пашкадаваў гэтага засяроджанага і відаць упартага ў любой працы чалавека. Але сербановскі нечакана выявіў даволі бадзёры настрой добрую амаль сяброўскую прыязнасць что маем новое кирилла васильевич по групе чыгуначнікаў знайшоў гару новых документаў по групе савича шикович развёў руками акрамя ўсяго іншага гэтыя люди здорово умели маўчаць але згадзіўся чекіст недзеля ўласнай славы яны змагаліся і не думалі что нам з вами прыйдзецца не спать начамі каб даследаваць іх дзейнасць не спыняючы размовы майор набраў нумар телефона коротко загадаў арыштаванага дымара да мянем шукаючы страпянуўся что-небудзь новое зараз побачыце і пачуеце усміхнуўся сербаноўскі подняўся за стола поцягнуўся падышоў до да акна адчыніў фортачку як ваш сябра яраш жыве шыковіч насцярожыўся ці не дайшла і сюды у гэты старажытны будынак плётка пра сувязь антона з зосей отказаў жартам рэжа людзей без літасці мне вагин рассказываў здорово ён выступіў на сесіі малайчына але прыйшлося кому никому пачухацца пастукалі ў дзверы заходце крыкнув сербановскі хутка ўзяў ад сцяны крэсла паставіў на вугал стола з таго боку дзе сядзеў сам і кіўнуў шыковічы сюды калі ласка кирыла хутка перасеў ён чакаў бачыць у арыштаваным грамілу з бандыцкай мордай а ўбачыў раптам у дзвярах старога сівога сухога с пакорліва дабрадзейным выразам твару солдат з аўтаматам на грудях пачаў дакладаць товарищ майор сербановскі спыніў яго знакам рукі посядзіце ў калідоры. Слухаюся, товарищ майор, шчокнули абцасы, бесшумна зачыніліся дзверы. Стары, як бы раптам успомніўшы, сарваў з головы кепку добры дзень, грамадзянин следчы. Добры дзень адказаў сербановскі, як быццам і ветліва Лешыковіч адразу адчуў зняваггу агіду у яго голасе. Маёр стаяў каля акна, залажыўшы руки за спіну, Шковіч упершыню бачыў яго такім высокім стройным паважным і нават гордым, Мачыма, за сваю нялёгкую, але пакуль што вельмі патрэбную прафесію. Во всякім разе ў гэты момант ён зусім быў непадобны на таго сутуллага са змораным тварам капітана, якого Шковіч некалі сустракаў на вуліцы і чамусьці не ўзлюбіў завочна, пакуль не пазнаёміўся, не пачаў разам працаваць. Сядайце. Паказаў сербановскі арыштаванаму на крэсла, што стаяла амаль пасярод пакоя. Стары цяжка вздыхнуў, сеў, Маёр прайшоў мімо яго, зайшоў з другога боку стола на сваё месца. Няўжо гэта дзядуля? Сур'ёзны злачынца, думаў Шковіч, разглядаючы арыштаванага. Такі бяскрыўдны твар, тонкія кісці, пальцы рук, як у музыкі. Няўжо з інтэлігентаў? Не. Nee ёсць у ім нешта лакейскае, хутчэй афіцыянт які-небудзь. Сумела гледзяць мяне так, каб не сустрэцца позіркамі, ацаніў касцюм. Сапраўды сівы дзядуля прыкінуў па адзенню, хто гэты другі цывільны ці пераапрануты чэкіст. Пазнаваць людзей па вопратцы, ён умеў добра. Грамадзянин Сервановскі як бы забыўся прозвішча і заглянуў паперы. Дымар, соколаў, Бразоўскі. Я ўсё забываю, якое з гэтых прозвішчаў ваша сапраўднае. Ну дымар, дымар, дымар! раздражнно проскрипеў стары. Сербановский вскинул голову, сказал: « Я прошу вас спокойней. Да я спокойны, громадянин следший, я уже спокойны. И раптом скис сгорбіўся, арыштаваны, нахіліўся, кранаючыся кепкай падлогі. Чым вы займаліся да вайны дымаром? рабіў закройшчыкам у ателье. У часе войны трымаў сваю майстэрню кравецкую невялічкую, А яшчэ чым займаліся? Эх, грамадзянин начальнік ляптам ляпнуў раптам старый кепкай по падлозе, выпрастаўся упершыню не хаваючы вачэй паглядзеў на Шковіча. Ну, не абрыдла вам цягнуць адно і тое ж па 10 разоў. Адказвайце на пытанні. Ну Выконваў некаторыя заданні паліцыі, адказаў дымар. Чые яшчэ заданні выконвалі. УСД не служыў, крыкнуў арыштаваны. Чаго не было, таго не было. Я ўсё вам сказаў, нагаворваць на сябе, мяне не прымусіце чакайце чакайце не прыкідвайцеся дурнем нам добра вядомы ўзаемаадносіны сд і паліцыі і вам яны не горш вядомы якія канкрэтна заданні вы выконвалі прозвішча выпала ў шыковіча з головавы эпізадычная асоба яму трэба было ў працэсе запамінаць сотні розных прозвішчаў беларускіх расійскіх нямецкіх але калі ён пачуў аб прафесіі гэтага чалавека то адразу прыгадаў я рашаў рассказ не стрымаўся звярнуўся да сербановскага прабачце Анатоль барисович як імя імя по бацьку арыштаванага отказывайте дымар у вас же записано пытаюсь у вас назар аверьянович гэты тып шпіёніў за ярашам сказаў шыкович майору дымар зноў выпрастаўся з неўразуменнем паглядзеў на шыковіча які задае пытанне зусім непрафесійна значыцца не чакіста не вышэйшы начальнік хто ж светка вы ведаеце ярыша спытаў яго сербановскі не не адказаў здраднік э, такога прозвішча не чуў кузьма клешч пажарнік ведалі такога дымар на хвіліну задумаўся а непрыгожа пастарэчы звесіўшы сківіцу ад чаго рот пераўтварыўся ў нейкую бесформенную шчыліну потым як бы ўзрадаўся ах клешч пажарнік помню помню прызнаюся меў заданню прасачыць за меў меў але грамадзянин начальнік прашу запісаць гэта не выдаў не не не выдаў, хоць раскусіў, што гэта за птушка. Арол! На высокой ноце як бы з захапленнем выгукнуў стары шакал і раптам хихікнуў: Гэта ж ён лучынскага. Фото яго пасля размножвалі. А я не выдаў. Добры чалавек, спадабаўся мне значыцца жыве кузьма лешч <laughs> лешч вось вам яшчэ факт запішыце не выдаў я добрых людзей гэта запішам сказаў сербановскі сапраўды старанна занатоўваючы ўсю размову яго проста такі прафесійна ўзрадавала што у Яраш ведае здрадніка і на працэсе будзе такі аўтарытэтны сведка. Ад каго вы, дымар, атрымалі заданне шпіёніць за кляшчом. Всё ад таго ж швагерава. А лодке вы ведалі, спытаў Шковіч, лодке, немец, першы раз чую, У той час, калі вы шпіёнілі за ярашым, лодке быў механікам у пажарнай. Я пажару не тушыў. Но хабна нічага надзёрзка адказаў здраднік: « Вы іх распальвалі. Кінуў сербаноўскі, запісаўшы і гэты дыялог. Нечаканыя адкрыцці далі новы матэрыял новых сведкаў. У шыковіча цудоўная памяць у падполь яну лез грунтомна, але ён сербановскі ведае, што больш за ўсё зараз цікавіць пісьменніка. Дзеля гэтага і паклікаў яго сюды. Узяўшы з папкі пажоўклы аркуш з вучнёўскага шытка сербановскі паказаў яго арыштаванаму. Вы пісалі, ну я я я зноў раздражнно проскрипеў дымар майор подсунуў аркуш да шковича кирилла убачыў тую ж записку начальніку следча отдела полиции про савича якую ўжо аднойчы сербановскі показываў яму ён ён у паўмесяца адмаўляўся. Не хацеў прызнаваць ніякіх экспертыз, пакуль не выклікалі з далёкіх краёў таго, кому адрасавана запіска. Здраднік сядзеў панурушы галаву, быццам і не слухаў, не чуў, пра што гавораць следчы і гэты другі незнаёмы. Грамадзянин дымар, что вы можете сказать про доктора савича что я могу сказать про степана андреевича савича ён пожаночы гаротно схіліў сваю маленькую сівую галаву на бок паківаў ёй паківаў ёй я могу только сказать что гэта быў залаты чалавек у Я 15 гадоў шыў яму касцюмы і паліто. Прыміраў на даму і заўсёды выходзіў з гэтага дома, начаставаны вось так. Дымар правёў далоней па шыі. Дзіўна мяняліся інтанацыі яго голасу. То ён скрыпеў, як старая асіна, то сыпаў як гарохам, то цягнуў павольна замаль лірычнай задумлівасцю. І вы гэтак аддзякавалі яму, не вытрымаў Кірыла. Здраднік закаціў вочы пад лоб, быццам намерваўся прачытаць пакаянную малітву. Всё зло ў свеце ад грошай, Хацеў выбіцца ў людзі. Ён цяжка ўздыхнуў на смерти других спачатку кирилла слухаў спокойно больш было професійнай цікаўнасці да гэтай быццам выкапанай пачвары да таго як ён паводзіць сябе і наогул да ўсяго працэсу допыту чым абурэння гневу Але калі дайшло до савіча, калі здраднік з цынічным прытворствам пахваліў нябожчыка, у кірылы перавярнула ўсё душу. У яго не было выпрацаванага гадамі спакою сербановскага. Яго прафесія дазваляла яму даваць волю сваім пачуццям. Ён адчуваў, як усё мацней, мацней грукае сэрца аж пачало звінець у вушах. Ён зняў са стала рукі свае, каб яны былі далей ад цяжкага чарнільнага прыбора. Мабыць, маёр адчу, што робіцца з ім, бо сурова сказаў арыштаванаму: « Давайте! грамадзянин дымар без філасофіі что дало вам подставы написать такую записку чуццё я ты каб ну не ведаў савеча як облупленага я ніколі не верыў что ён шчыра служыць немцам ён заказаў мяне касцюм я по на примерках пачаў мацаць чым же ён дыша даверліва расказаў яму пра зверствы гітлераўцаў а ён кажа мы самі вінаваты і супраць партызан нешта сказаў савіч супраць партызан я падумаў тады каго ты хочаш правесці доктор доктор ну и гнида кинул шикович здраднику сдрыгнул але тут же натопырыўся як певень вискнул прошу не ображать я человек які ты человек ты горш воши ты фусной кирилла васильевич покивал головой сервановским калі да мяне будуць вось так, я не скажу больш ні слова. І дымар надзьмуўся, ужо з інакшым выразам адвесіўшы сківіцу. Шыковіч толькі цяпер убачыў, што ўсе зубы у яго устыўныя ад гэтых зрабілася так брыдка, што кірыла баяўся, каб не званітавала гэта вы засвоілі сказаў сербановскі набіраючы нумар телефона алло швагерова да мяне паклаўшы слухаўку паўтарыў свае правы вы засвоілі сказаў шыковічу аднойчы калі ён вывеў мяне з цярпення вось так як вас то я повысіў голос ведаеце что сказаў гэты законнік можа ударыць хочаце боіцеся не той час ніколі ні ў які час я не стаў бы пэцкаць руки аб вас дымар брыдка шыкоюч спытаў ужо амаль спакойна все ж цікава что вас прымусіла на продавать людей фашистам лепших людей Дэймар заплюшчыў одно вока быццам крыўляўся як блазен і не адказваў расскажите як вы сталі беразоўскім загадаў майор здраднік заплюшчыў другое вока і звесіў сівую галаву на грудзі расказаў у сам сербановскі вам гэта павінна быць цікава кирилла васильевич знішчыўшы документы на дымара ён сімуляваў прыступ эпілепсіі упаў на вуліцу ўвечары у куйбышаве гэта было так дымар натуральна трапіў больніцу апрытомніў цап мац пуста ў кішэнях все нібыта вычысцілі документы грошы гадзіннік прозвішча беразовскі сергей петрович падавецца з больніцы атрымаў новы пашпарт хутка асталяваўся ў вольску лепшым краўцом лічыўся ў рабочых цэментавых заводаў Дэймар на міг падняў галаву і дзіўная усмешка скрывіла яго бяскроўныя вусны. У пакоі, атрымаўшы дазвол, увайшоў каранасты барадач у ватоўцы у высокіх юхтовых ботах. Постаць яго хада, руки выдавалі чалавека фізічнай працы. Можа, таму недарэчнымі і непатрэбнымі здаваліся акуляры на яго барадатым шырокім твары. Шковіч угледзеў з якой нянавісцю, зірнуў на дзябелага барадача мізэрненькі дымар. Швагераў былы следчы паліцыі, прывітаўся і дысцыплінавана пачакаў каля парога, пакуль сербаноўскім не паказаў яму куды сядаць. Ну, Чым вы займаецеся? спытаў майор. Наглядаю горад. Які горад вырас, які горад! ўздыхнуў на поўныя грудзі не то ад захаплення, не то шкадуючы, што горад збудаваны без яго. Горад песня згадзіўся сербаноўскі. Песня? О гэта вы добра сказалі. Швагеров, не здымаючы акуляру вытер чыстай хусцінкай вочы. Скажыце швагеру, Што даносіў вам дымар пра кузьму кляшча. Падследчы насцярожана павярнуў галаву да сведкі. Швагеров задумаўся: « Я вам напомню, Пра таго хлопца, які пакараў лучынскага, А, пра яраша, скажите адкуль вы ведаеце яго сапраўднае прозвішча пасля таго здарэння хутка ўстанавілі што ніякі ён не клешч а студэнт медтэхніку маярыш вся паліцыя была паднята на ногі каб знайсці яго хочаце ведаць у каго ён хаваўся у доктора савіча кашлатыя бровы швагерова варухнуліся ад здзіўлення. А дымор каўзануўся на крэсле і праскрыпеў: Пракляшчай я нікому слова не сказаў. Швагеру паківаў галавою. Мне пра яраша ён не гаварыў швагеру. Я не хачу вам лішні раз напамінаць, што значыць для вас, шчырасць і сумленнасць товарищ майор за сваю віну я 15 год меў нядаўна пачаў жыць нанова адчуў сябе чалавекам вы чыталі мае характарыстыкі дык няўжо вы думаеце что буду я цяпер выблытваць гэтага павука сам ты павук я агрызнуўся дымар быў спакойна згадзіўся швагеру але цяпер стаў чалавекам вы ведалі сербановскі глянуў паперы лодкя механіку пажарнай быў перад здарэннем з лучынскім лодке швагера ухмыкнуў якіх толькі прозвішчаў яго не было. Это Ганс Крафт, каланіст з Украіны шпіён, Агент СД безумоўна. Дымар быў знаёмы з крафтам. Не, не быў. Не ведаю ніякага крафта паспяшаўся адмовіцца стары правакатар. А па-мойму быў сказаў швагераў нешта мне прыпамінаць что калі ты шыў мне касцюм крафт таксама прыйшоў на примерку тады ён быў у форме чыгуначніка мало каму я шыў усіх ясно перапыніў сербановскі а цяпер паўтарыце коротко свае паказанні по справе с савечым Швагераў зразумеў, што паўтары трэба для гэтага другога, незнаёмага яму чалавека ў цывільным і павярнуўся да Шковіча, пачаў расказваць яму. Ну, Савіча мы лічылі надзейным, вядома, для новага парадку. Многія дзеячы выклікалі падазрэнне ён не. І раптам яго запіска, кіўнуў на дымара, потым на стол, тая, што ў справе. Я ведаў яго манеру, зноў кіўнуў на свайго былога сябра. Там, дзе няпэўна ён гаварыў вусна, дзе пэўна заўсёды пісаў, каб пакінуць дакументцік відаць, хлусіш, проскрыпеў дымар. Навошта ж мне хлусіць. Я нават разгубіўся, прызнаюся, было жаданне самому злавіць такога сама, як доктор Савіч. Падзяка, грошы, кар'ера, няхай яны спрахнуць. Мы ж там адзін аднаму не верылі, адзін аднаго хаваліся, каб перахітраваць, вырвацца ўперад. Але пабаяўся я сам. Вялікая адказнасць, куды мне начальніку сказаў. Той помню таксама разгубіўся. Калі, кажа Савеч з імі з нашымі, значыцца з партызанамі, нікому кажа, з нас не будзе веры ад СД. Уцячэ Савеч, труба будзе нам Узяць яго без доказаў таксама не лягчэй адным словом. Ламаў галаву начальнік. Мне нічога не даручыў, хоць справай з медыкаментамі займаўся я. Але мы яшчэ раней дамовіліся весці яе, як звычайную крымінальную, гэта ведаеце куды прасцей. Крымінальнымі справамі менш цікавіліся, хто з іх данёс у гестапа. Ён зноў ківок у бок дымара, ці начальнік паліцыі. Гэтага я не ведаю. Сам ты, сам данёс, раптам закрычаў дымар, а цяпер хочаш зваліць на мяне, Хочаш быць чыстенькім, Не выйдзе. Не, я не чыстенькі. Але я ў сорок чацвёртым прыйшоў з лесу. Вось я судзіце, А ты Дзе быў? Не я пачаў шпіёніць за савічым. Я наогул ні за кім не шпіёню. Я вёў справы як следчы. Па сутнасці, заўважыў сербаноўскі. Швагеров зноў павярнуўся да шыковіча. Натуральна, што савічам занялося само гестапа. Не паспелі мы агледзецца, як усё здарылася. Пасля я даведаўся, што ў дзень налёту і смерці доктара гестапа стала вядома, што ў яго хаваецца прадстаўнік партызанскага штаба. Ад каго? Якім чынам яны даведаліся пра гэта, ніхто мне не сказаў. Але, безумоўна, гэта паскорыла развязку. У паліцыі казалі, што Савіч адстрэльваўся. Сапраўды былі забіты два гестапаўцы і тры-чатыры ранены забілі Савіча ці сам застрэліўся. Пра гэта маўчалі хто мог разявіць рот, калі афіцыйна было аб'яўлена, што доктара забілі партызаны. Пасля нашаму начальніку расказаў п'яны ад'ютант фельдкаменданта лейтенант Крэйман, што ў часе аперацыі доктар яны назвалі гэта цэлай аперацыі, машыны і гестапа былі абстраляны з суседняга саду з аўтаматаў відаць тады і былі забіты і ранены гестапаўцы мяркую што гэта і навяло іх на думку аб'явіць што савіч забіты партызанамі вы пыталіся навошта трэба было акупантам такая правакацыя я так думаю баяліся прыкладу калі агласіць что 60гадовы доктар кіраўнік аддзела гарадской управы вёў актыўную барацьбу на як бы гэта ўзняло дух падпольшчыкаў і ўсіх патрыётаў, а так наадварот магло дэмаралізаваць тых, хто быў звязаны з савічым. Па гэтай справе я ведаю яшчэ, што лекар інфекцыйнай бальніцы акулава вакулава поправіў шыковіч. Мне добра помніцца, што начальнік сказаў акулова. А можа і не так, столькі прамінула год. Дык вось гэтая жанчына ў калідоры гестапа па дарозе на допыт ці з допыту спрабавала вырваць у канваіра аўтамат. Вядома, была застрэлена на месцы. Мабыць, гэтага яна і хацела. Такі выпадак быў не адзіным скатаваныя люди кідаліся на аўтаматы швагеру Чаму у ваших показаннях на працэсе пра савіча нічога не сказано Ні следчы ні суддзі пэўна не надалі запісцы увагі і не націскалі на гэты факт А каму грамадзянин начальникьнік хацелася браць на сябе лішнюю справу. Каб атрымаць вышку, военны час, военны трыбунал. Маё шчасце, што я сам з'явіўся. Шыковіч спытаў пра другія групы пра правалы, хто вінаваты, хто выдаў, Дымар маўчаў, швагераў адказваў, ахвотнай здавалася шчыра, але не без хітрасці, стараючыся так падаць усё, каб нідзе не ўблытаць сябе. А вядома, што паліцыя агульнага парадку крымінальнымі злачынствамі займалася між іншым, і ў большасці выпадкаў забойцаў, рабаўнікоў, злодзеяў рабіла правакатарамі агентамі. Галоўная дзейнасць паліцыі, у тым ліку і следча аддзела была скіравана на выкрыццё савецкіх патрыётаў, на дапамогу гестапа і СД. Таму былы следчы з надзвычайнай асцярожнасцю абыходзіў небяспечныя мясціны. Лешыковіч і сербаноўскі ведалі значна больш, чым думалася швагеру. Мелі магчымасць супаставіць факты, параўнаць яго паказанні з іншымі крыніцамі. Што нішто ён усё-такі праясніў і ўдакладніў раскрыў напрыклад структуру і метады шпіянажу даўшы кірылу новы матэрыял для кнігі калі нарэшце арыштаванага адвялі а светка пайшоў чакаць вырашэнне свайго лёсу застанецца ён толькі сведкам ці сядзе на лаву побач з агентам сербановскі сказаў мне Вось цяпер э, я думаю, ніхто ўжо не затрымае ваш артыкул. Уставляйце запіску, карыстайцеся пратаколам допыту і друкуйце, То назву прыйдзецца мяняць. Думаю, што больш не існуе пытанне, хто ж такі доктор Савіч асабіста для мяне яно давно не існавала але патрабаваліся доказы Дякую вам няма за что святы абавязак як вам удалося выкапаць гэтага дыназаўра няхай гэта застанецца нашай прафесійнай тайнай Яны хорашам з разуменнем усміхнуліся адзін аднаму, як два добрыя сябры, якія агульнымі сіламі зрабілі карысную справу. Хадзем да зосі. Я люблю приносіць людям добрыя весткі. Яраш надзвычай узбуджаны рассказам пра дымара, хадзіў па сваім кабінеце, прыгадваў паводзіны агента, калі той сачыў за ім, выкрываў філасофію здрады. Нечаканая прапанова кірылы захапіла яго з нянацку. Да зосі ён спыніўся каля акна і як бы раптам патуху вся яго магутная і прыгожая постаць у чорным світары ў нейкім міг зрабілася каржакавата нязграбнай. Ён згорбіўся, выгнуў шыю, быццам убачыў нешта незвычайнае ў белай ваце паміж рамамі. Няўжо баішся, укалоў кірыла беззлоснага намеру. Я раш круто павярнуўся да сябра, На твар яго з'явілася, пакутлівая грымаса. Я даў клятву Галі. Ох, людзі добрыя, ну да чаго мы дажылі? Я ніколі не парушаў сваіх клятваў. Голас Антона Кузьміча упаў да шэпту. Кірылаў злаваўся, падхапіўся, адскочыўшы ад крэсла як гумавы мяч покаціўся да кніжных палей што займалі ўсю сцяну загрымеў на поўны голас забыўшыся што ў суседнім пакоі Наташа ты прабач я паважаю клятвы паважаю галіну але калі на кожны бабскі капрыс не будзеш жыцця яраж знясілена опусціўся на у тое ж мяккае кресло, дзе толькі што сядзеўшы Ковіч, выцер далонямі твар Чінь ты. Я сам ведаю, Але калі не хапае розуму, я ўжо казаў табе звычайнай інтэлігентнасці. Ну што рабіць, скажы, інжынер душ. Пасля прымірэння Гліна вырвала ў яго гэтую клятву, што ён ніколі больш не наведае Зосі. Ён пакляўся з бездумнай лёгкасцю, абы замацаваць прымірэнне, бо бачыў, як цяжка перажываюць разлад дзеці. Пасля зразумеў, што такая клятва абражае яго. Хіба ён у чым вінаваты? Магчыма, у яго і не было б патрэбы і ахвоты заходзіць больш да зосі, а цяпер яму рабілася брыдка за ўласную слабасць і бязвольнасць. І часта хацелася пайсці да зосі на зло жонцы. Дзіўна, што жаданне такое мацнело з кожным днём. Ён змагаўся з ім, Ён сумленны чалавек і сапраўды ніколі не парушыў свае клятвы. Урэшце, справа не ў клятве. Ён просто вышэй за ўсё гэта і не дазволіць, каб подласць плеткароў і жончына неразумнасць давялі іх да разрыву. Што было б трагедыяй. І для іх абаіх яшчэ большай, для Віктора і Наташы. Так ён думаў. Але ад гэтай лагічнай разважлівасці не рабілася лягчэй, Ён мог усё дараваць, але нічога не дараваў сабе памылак слабасці неразумных слоў, непатрэбных учынкаў. У той міг Ён позайздросціў Шковічу і ўзлаваўся за гэта на сябе і на яго. Кірыла раптам спыніў разважанні, які ён было пачаў аб ролі мужа у выхаванні жонкі. Мабыць, ён адчуў, што сябру непрыемна і цяжка выслухоўваць гэта. А можа, упершыню адчуў непавагу да таго, кім захапляўся, хаваючы сваё захапленне за кепліва жартаўлівымі словамі. Яшчэ ўлетку на дачы ён неяк сказаў пра яраша: такі вялікі і такі маленькі перад жонкай. Это быў жарт. Аднак, магчыма, падсвядома хацелася, каб яго лепшы сябрай герой быў вялікі ва ўсім. Зашпіліўшы верхні гузік на сародцы і падцягнуўшы гальштук перад чорнымі тамамі энцыклапедыі, Шковіч грубавато сказаў: «Чорт з табой! Пайду адзін! І рушыў да дзвярэй суседнім пакоі зірнуў цераз Наташы на плячоў кнігу, якую дзяўчынка чытала, дакрануўся далоней да яе белых шаўкавістых валасоў. Яна глянула на яго і усміхнулася вінавата, як бы просячы за штосьці прабачэнне, можа за тое, што падслухала іх размову, ці можа за бацькаву нерашучасць. Кірыла апранаўся ў калідоры. Калі выйшаў Антон, ён таксама пачаў моўчкі апранацца пра зачыненыя дзверы. Наташа глядзела на бацьку з ухвалай і страхам, нібы несла адказнасць за яго ўчынкі. На дворе добра прымарозіла, у паветры кружыліся сняжынкі, але асфальт вуліцы быў сухі і шэры ў цьмяным святле ліхтароў. Пабялелі толькі лункі каля ліп і каштанаў. Шыковіч даўно ўжо прыкмеціў: У іх горадзе найбольшы рух на тых вуліцах, што ідуць паралельна цэнтральнай. А на тых, што перасякаюць яе, нават у нядзелю ціхай бязлюдна. Хоць гэта бадай самыя прыгожыя вуліцы, нешырокія, зялёныя, утульныя, асабліва іх кароткі ўчасткі ад савецкай да ракі. Шыкові любіў гэтыя вуліцы, любіў гуляць па іх. Яны ішлі не спяшаючыся. Звычайная рабочая хада ў ярыша такая, што побач з ім трэба ісці ў подбег, каб не адстаць. А тут ён ішоў на дзіва павольна. Магчыма, ўсё яшчэ вагаўся. Яны як бы знарок забыліся да каго і з якой прычыны ідуць. Што, аднак, ты думаеш рабіць з дачай? поеду раскладу пасярод кабінета касцёр пагрэю вочы а салода на ўсё жыццё не вярзі лухты кирилла а як інакш ты яе знесешь за месяц куды три дні назад яны атрымалі рашэнне абл выканкамаў якім ім прапаноўвалася ў месячны тэрмін на знесці дачу матывы зямельны участак адведзены рай выканкамам незаконна яраша гэтая бюрократычная паперка здзівіла пакрыўдзіла і расстроіла кирылу абурыла гука на ўход канём адразу здагадаўся ён ну, лишь гэта не яго сфера ой ты наіўны чалавек доктор навошта яму даць нам лішні клопат выбіць з нармальнай каляіны адцягнуць увагу абвінаваціць у прыватна ўласніцкіх тэндэнцыях зусім нядрэнна прыдумана заадно паказаць сваю прынцыповасць і непрымірымасць да перажыткаў. Але як маглі прыняць такое рашэнне, не пагаварыўшы нават з намі. быццам бы <laughs> мы з табой дармаеды нейкія, перажываў яраш. Яны хадзілі ў выканкам. Іх ветліва прымалі, выслухоўвалі, спачувальна паціскалі плячамі, здавалася ніхто нічога не ведае толькі намеснік старшынні мухля чамусьці ўзлаваўся а что вы хацелі товарыш шыкович будаваць асабнякі калі людзі не маюць яшчэ звычайных кватэр вам волю дай палову калгаснай зямлі захопіце Кирилла таксама ўзлаваўся ясносна Значыцца, ты хапугай спекулянт, доктор Ярыш, сказаў ён сябру, які панура маўчаў, барабанічы па замку портфеля. Мухлю стала няёмка перад ярашым. Ніхто так не думае, не кідайце са словамі Шковіч. Мы абавязаны былі паправіць рай выканкам. Іншым чынам гэта нельга зрабіць. Падумаем, пастановы часам адменьваюцца. Але пастанова не адмянілася. У той дзень яны атрымалі напамінак з раёна, на зямлі якога стаяла дача. Райвыканкам скасаваў сваё трохгадовай даўнасці рашэнне аб адводзе ім зямельнага участка абжытая будыніна не мела права стаять на зямлі. Ад злосных жартаў Кірыла паступова перайшоў да менш злоснай сур'ёзнасці і разважлівасці. Днямі бюро гаркама займалася майстэрнямі для мастакоў. Абавязалі гарсавет знайсці патрэбныя памяшканні. А я, сам засумленно запрацаваныя грошы збудаваў сабе майстэрню. Мне недача патрэбна, Мне трэба цішыня. Ён гаварыў гучна, размахваў руками, прахожыя азіраліся на яго як на п'янага, захапіўшыся, ён не заўважыў, што той, каму ён усё гэта гаворыць, бадай не слухае яго. Яраш раптам страціў цікавасць да гэтай дачнай праблемы, і яму стало ўсё одно. Што будзе з іх дачай, няхай хоць сапраўды Керыла распальвае там касцёр. Калі падыходзілі да дома, дзе жыла Зося, Антона Кузьміча панавала, незразумелае хваляванне. Такога пачуцця ён не ведаў уже даўно. Магчыма, з гадоў юнацтва. Было радасна і боязна, амаль страшна аж халадзела пад сэрцам. Ён прыслухаўся да сябе, каб зразумець, што гэта і не мог зразумець. Боясь жонкі, але адкуль гэтая радасная нецярплівасць як у юнака перад першым спатканнем дзіўна можа яму неёмка перад машай якая напэўна будзе там не неправда что пачуцця такога ён не ведаў сто год Яно ўжо неяк з'яўлялася і здаецца зусім нядаўна калі не з якой прычыны нешта знаёмае блізкае і адначасова далёкае забытае пэўна адно парушана душэўная раўнавага кім ці чым много год ён меў той спакой упэўненасць што нараджаюцца ад веры і ад пераканання ў карыснасці сваёй дзейнасці, ад пазнання людзей з'яў ва ўсё іх дыялектычнай складанасці. Былі, безумоўна, хваляванні перад цяжкімі аперацыямі, перад нараджэннем дзяцей, у часе іх хваробы, пасля сварак з жонкай, ад яе беспадстаўнай рэўнасці. Але ўсё гэта было, просто і ясна, як божы дзень. Яно ядналася адным акрэсленым паняццем быццё. А гэтае хваляванне не падобна ні на адно з тых ранейшых. Ён спытаў у кірылы: « Ты не баішся, што наш візіт падмацуе плёткі. А ты баішся ўсё-такі баюся прызнаўся ярыш каб хоць чым-небудзь вытлумачыць свой душэўны стан ты ж ведаеш галіну ты просто дрэнна выхаваў яе ідэаліст восьось ты хто хірург ідэаліст унікальная рэдкасць мае сталічныя калегі якія пішуць слязлівыя вершы на сто разоў больш практычныя і зацвярдзелыя. Каб я напісаў, што былы падпольшчык, славуты хірург, так заціснуты жончыным абцасам, траплоты абараняй свае тэндэнцыі. Але май на ўвазе, што я думаю аддаць сваю палавіну нашаму прафсаюзу пад летні дзіцячы сад. Шковіч сігануў наперад, зазірнуў знізу ў гору сябру у твар, каб пераканацца сказаў той сур'ёзна ці жартам. Я разглядзеў далеч некуды ў канец вуліцы быццам хацеў нешта разглядзець у святле цьмяных ліхтароў. У нас розныя прафсаюзы не памірацца, У іх аднолькавыя характары. Шковічу спадабаўся ўласны жарт, і ён засмяяўся. Яраш таксама хмыкнуў. Ем адчыніла Маша. Ох, вы! — здзівілася на кліласка. Аднак не адступала ад дзвярэй, не прапускала іх, быццам хацела адцягнуць час і даць некаму схавацца ці замясці нейкія сляды. Шкоіч нахіліўся і жартаўліва нырнуў пад яе руку, якой яна ўсё яшчэ трымалася за адчыненую палавіну дзвярэй. Няўжо плётка дайшла і да яе, амаль са страхам падумаў яраш. Ш Маша збянтэжана адступіла, і ён нерашуча ўвайшоў калідор. Спакою выйшла Зося. Няраш не бачыў яе больш за месяц. За гэты час яна яшчэ больш помаладела, попрыгажела у добра скроеным сінім платці, з двух'яруснай прычоскай куклай расчырванелая, яна мела амаль элегантны выгляд. Як лёгка жанчыны харашеюць. Зося выявіла шчырую радасць, бянтэжанасці ў яе не было ні кроплі, яна сказала надзвычай проста: якія вы добрыя, што не забываеце нас. Хоць зрэдку заглядваеце на аганёк, распранайцеся, у нас ёсць чай але пра зачыненыя дзверы яраш убачыў у пакоі тараса хлопец сядзеў за нізкім сталом застаўленым чайным посудам услухоўваўся ў галасы і крыху дзіўна усміхаўся хоць яраш ведаў чаму ён тут і ў душы ухваляў яго выбар, абы толькі сур'ёзна, але нечаканая сустрэча з сынам тут у Зосі збянтэжыла яго, Магчыма, нават больш, чым машу. І он адчуў сябе як бы ў нечым вінаватым, што сказаць Тарасу, калі зойдзе ў пакой. Як будзе паводзіць сябе Тарас? Прыйдзецца прасіць яго, каб не прагаварыўся дома, а то зноў будзе скандал. Ад гэтай думкі зрабілася да балючасці непрыемна тое, што ён вымушаны рабіць з гэтага бязвіннага наведвання тайну уніжала, абражала, А ўніжэнне для яго гордага і незалежнага, было самой страшной карой. Ярош пашкатаваў, што прыйшоў сюды.